jibinede mum almasihu en ji hen wonde kanko almasihu o foti wonde koye iwdi dawuda mande jeegoɓere mande yunus kañumne ina wayno jofima faade e almasihu joni ndaren mande jeeɗiɓere timmore madeji ɗi isa almasihu e hoore mum ayeji tengtuɗi cuɓaɗi e nder alquran bagara sura ɗiɗi aya capanɗe jeetati e jeeɗiɗi walagad ataina musa alkitaba wa kafeyna min baadihi bi rusuli wa ataina issa bnu maryam albayyinati wa ayadnahu bi ruhi alqudusi afa kullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum astakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taftuluna goonga en dokki deftere nde muusa en neli caggal makko kurus nelaaɓe nelaaɓe heewɓe taw ina ndewondiri en dokki maandeji celluɗi isaaɓi mariyam en timmitinimbo ko ceniiɗo mbele kala nelaaɗo garɗo e mon addi konngol ngol yaadaane e yidde mon waɗon ɓurnaare mbaɗon ɓe heen fenooɓe heddiiɓe mbaɗon ɗumen miijo tesko e naamne aaya e capanɗe jeetati e jeeɗiɗi allah rokkiino isa maandeeji laaɓɗi cer kadi ruttii o sembliniɗi ruuhu ceniiɗo mbele won annabi goɗɗo heɓi sembulineede e ruhu ceniiɗo bagara aye temedde ɗiɗi e capanɗe joyi e tati tilka rusulu faddalna baadahum ala baadin minhum man kalama allahu wa rafia baadahum darajatin wa ataina issa bnu maryama albayinati وعيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما قتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد e nder ɓen nelaaɓe won e maɓɓe ɓe ɓurɗen jaɓande e heddiiɓe won e maɓɓe mo allah haalani en won kadi e maɓɓe mo ƴelliti wonande iisa ɓi mariyam en ngaddi maandeji cettiniiɗi en mawniniri ɗum en teddiniri ɗum ruhu ceniiɗum so allah welanoma ɓeen arnooɓe caggal maɓɓe mbarodirtaano e koye mumen caggal nde ɗimandeji seedantagal ngari e maɓɓe kono ɓe luurdi e koye maɓɓe won e maɓɓe ngoni jaɓɓe gonɗini heddiɓe ɓe ngoni saliɓe gonɗinɗe so tawi allah welanoma ɓe mbarodirtaano e koye maɓɓe kono allah waɗata koko weli ɗum ko muuya miijo e tesko aaye temedde ɗiɗi e capanɗe joyi e tati en jii kadi gongol allah hokki mandeji laaɓɗi isa o sembudi ɗum ruhu ceniiɗo o alimran sura tati aaye capanɗe nayi e joyi إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه مسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين سيفتر de malaikaji ɗi mbi e mariyam allah tellini konngol mum faaɗi e ma inde makko ko almasihu isa ɓi mariyam maande hono annore aduna hande e mbo jango ko goto e ɓattiɓe allah miijo tesko e namne aya capanɗe nayi e joyi mariyam yummum isa mo inde mum tan woni e nder alqouran e inde rewɓe fof isa wonno kongol allah bele won annabi goɗɗo meeɗi innireede kongol allah isa wonno almasihu bele aɗa anndi kongol kongol firata ma en ndartoye fira maggol yeeso mbele won annabi goɗɗo inniranooɗo almasihu isa ko teddinaaɗo e oɗo aduna kam e aduna goɗɗo o isa ko goto e ɓen ɓurnoɓe ɓadade allah alimran aya capanɗe nayi e jeegom wa yukallimu nnasa fil mahdi wa kahlan wa min assalihina ma o haaldo e yimɓe yimɓe ɓe ko enen gila e tiggagu makko haa e waktu mo o mbo heɓa duuɓi kellifaaɗo o jeyete ko yimɓe moƴƴuɓe miijo e namde aya capanɗe nayi e jeegom isa ko pewɗo mbele won goɗɗo noddirtinoɗo pewɗo ali imran aya capanɗe nayi e jeeɗiɗi qalat rabbi anni yakuna li waladun walam yamsasni basharun qala kazalika allahu yaqluqu ma yashau iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun o wii kanko mariyam joomi am holno keɓiranmi ɓiɗɗo taa mi wondaani e gorko ko ndeen o wii allah tagata koko yiɗi fof kala ko o muya kala ko o haaja so yiɗi hunde o wiyat ɗum tan yo won ɗum wona ɗum laato ɗon e ɗon miijo tesko e namne aya capanɗe nayyi e jeeɗiɗi isa jibinama waktu mariyam annda gorko mbele won annabi goɗɗo jibinaɗo tawa nene mum annda gorko alimran aya capanɗe nayi e jeetati wa yuallimu ulkitaba walhikmata waltawrata wallinjila allah janngidanmo bindol gandal cuuɗingal hono sirru tawreta kame linjila alimran aya capanɗe nayi e jeenayi wa rasulan ila بني إسرائيل أني قد جئتكم بآيات من ربكم أني أهلق لكم من دين كهيئة الدير فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى واللبرس وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون wama tadahiruna fi buyutikum inna fi zalika la ayatin lakum in kuntum muminina mo wonne laaɗo e sukaaɓe ɓesngu israila naaɓe o wiya ɓe so goonga maami ar e mon e maandinoore ummiinde e joom mon e wonande on e mon mami feeñ e mon no mbaadi sonndu sifa yeeso am so ɗum yawti mi wutta nder heen e yamiroore allah ɗum wonta sonndu mi safra jibinaaɓe wumɓe e jom ñaw baras en ma mi wurtin mayɓe e yamiroore allah ma mi janngin on ko oɗon ñaama e ko oɗon ndenndina e galleeji mon ko ɗum woni maande moƴƴere wonande on so tawi kon ɗoftiɓe manam jabbe miijo e namde aya capanɗe nayyi e jeenayyi isa ardi ko e maande allah isa safratno ko wumɓe e ñawɓe baras kadi omo wurtintino maayɓe mbele won annabi goɗɗo no isa ni ali imran aya capanɗe joyi wo musaddigan lima bayna yadayya min attawrati wallinjila lakum baada allahi hurrima alaykum wa jitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullah waɗi wuni mi tengtina ko woni e nder tawreta ko mi lernana on ko wiya hen haade am arde mami famnu on mi lernana on huunde e geɗal ngal kaɗana ɗon goonga mi addani on maande joomon kule e allah ɗum noon ɗoftoɗonmi kadi miijo aaye capanɗe joyi allah rokki isa maande alimran aaye capanɗe joyi e goo inna allah rabbi wa rabbakum fa'buduhu hadha siratun mustaqimun allah woni jomam woni joomon jiɗembo ɗum noon ko ɗum woni lawol portingol peewal lawol gonga alimran aya capanɗe joyi e ɗiɗi falamma ahsana isa minhum kufra qala man ansariya ila llahi qala alhawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi washhad bi anna muslimuna ndewtini e makko jamanu o hemdima ngam famde ɗumen o wi hol wonduɓe am e lawol allah he kamɓe ne laaɓe ɓe ɓe mbi min gondi koye allah amin ɗofti allah amin jaɓi allah wonan min seede amin ɗoftimo tesco e namdal aye capanɗe joyi e ɗiɗi holɓeen wiyeteɓe almuɓe isa e nder aya o alimran aya capanɗe joyi e tati rabbana amanna bima anzalat wa taba'ana rasula faktubna ma ashahidina jomiyam min gonɗini eko tellinɗa dewnuɗa e nelaɗo ko wattu min e ɓen seedanteɓe gonɗinɓe alimran aya capanɗe joyi e nayyi wa makaru wa makara llahu wallah hayrul makirina on saaha heddiɓe goni yedduɓe allah ɓe jedditi kadi ɓe mbi ko allah woni goto mawɗo e nder jeddi ali imran aya capanɗe joyi e إذ قال الله يا عيسى إني متوفك ورافئك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجئكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه tahtalifuuna siftor nde allah wino e heyma an isa ina sellima mi ittu gurdam ma less mi ƴengtinma to am beele mi serndu ma e ɓe ɓe jaɓani saliɓe gonɗinde ñande ñalawma ummital mami fawɓe ɗoftiɓema e dow ɓe saliɓema ɓe gonɗinanima so ɗum yawti koye amru titte mami ñaawoye hakkunde mon e dow ko woni luural mon ngal miijo aaye capanɗe joyi e joyi ɗo en jii goonga e goonga isa maayi nisa aaye temdere e capanɗe joyi e jeeɗiɗi wo gawli hem inna gatalnal masiha isa ibnu maryama rasulallahi وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا تبع الظن وما قتلوه يقينا سباب ndekongol maɓɓe so goonga en mbari ɓi mariyam nelaɗo allah o tawi ɓe mbo ni saka ɓindu pambo kono ɗum wonno ko fonti ɓen yewtannoɓe ko fayti e makko so gonga laaɓaka ɓe ngala hay batte ko ina noddi gandal laamgal ɓe ɓeydi ko rewde e caɗele kono ɓe mbaranimo so gonga nisa aaye temedere capanɗe jeeɗiɗi e goo ya ahlal kitabi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 e asmanuji ɗi ko konko jeyi ko woni e leydi he ko allah yoni denowo gaynako miijo tesko e namne aya temdere capanɗe jeeɗiɗi e goho isa wonno ko almasihu isa wonno ko konngol allah isa wonno ko miijo ummingo e allah holko ɗum firti e miijo ma an maryam sura sappo e jeenayi aya sappo e jeegom waskur fi lkitabi maryama isin tabasat min ahliha makana sharqiyan wat bindol teskuya e nder deftere alquran maryam tuma nde o ummi e galle maɓɓe o o fayi nokku bange funnange maryam aya sappo e jeeɗiɗi fattahazat min dunihim hijaban farsalna ilayha ruhana fatamattala laha basharan sawiyan o waɗi ɓurtugal konko mariyam o murni mbele falo hakkunde makko e maɓɓe min neli e makko jibril ardi e makko no annama neɗɗo hono men maryam aya sappo e jeetati qaalat inni auzu birahman minka inna kunta taqiyan o wii kanko maryam miɗo moolo e ma to jom yurmeende huɓtudinde o so tawi ko a juulɗo hoto ɓattumi hay seeɗa maryam aya sappo e jeenayi qala innama ana rasulu rabbika li ahabaki guluman zakiyan o wi komi nelaɗo jomma hollirde ballal ummingal e ɓiɗɗo laaɓɗo miijo e namne aya sappo e jeenayi isa wonno ko ɓiɗɗo laaɓɗo mo alda e bakkat maryam aya nogas qalat anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam aka bagiyan o wi holno keɓiranmi ɓiɗɗo tawa mi wondani e gorko tawi kadi mi wona pijowo mariyam aya nogas e goo qala kazalika qala rabbuki huwa ala hayyinun wa linajalahu ayatun linnasi wa rahmatan minna wa kana amran magdiyan o wi ɗum waɗi aɗum weɓirimi jomma wi maye mbaɗoy mbo maande wonandi yimɓe ɓe yurmede e maɓɓe jokkodiral e men ko hunde fiɓande miijo e tesko aaye nogas e goo isa wona tan dokkaɗo mandeji allah o wonno ko mande allah isa ko yurmende allah mariam aaye nogas e ɗiɗi fa hamalat u fantabasat bihi makanan gasiyan o woni cowiɗo ɓiɗɗo o yehi nokku godduɗo mariama aya nogas e tati fa jahal makhadu ila jizi nahlati qalat ya laytani min tu gabla haza wo kuntu nasiyan mansiyan caggal ɗum musalle ɓiɗɗo o nayimbo to foobre tamorowi to o wi feere am boni yomi maayi ko adi o saha paaɗo yomi yejjite haa laaɓa mariyam aayi noogas e nayi fanaada haa min tahdi haa alla tahzani kad jaala rabbuki tahtaki sariyan ɗum noon o noddimbo les makko ombo wiyambo woto hawju joomma fawi jaggitorde e sara koyɗe ma mariyam آي نوغاس إجوي وهزي إليك بجزء نخلتي تساقط عليك رلبا جنيا هف إما فوبر تمروينغل مانغل سمين إما تمروج بوبد بندد مريم آي نوغاس إجيغم فكلي واشربي واغري عينا فإما ترينا min albasari ahadan faquli inni nazartu lirahmani sawman falan akallima alyawma insiyan ɗum noon ñaam kadi njara kadi yo yitere ma welto so tawi a yi goto e nder yimɓe ɓe wi ɗum e ko selli mi aadodirama horande joom yurmede mi haaldata ɗum noon e hay gooto hannde mariyam aaye noogas e jeeɗiɗi fa atat bihi qawmaha tahmiluhu qaalu ya mariyamu lagat jiitay cheyan fariyan caggal ɗum o arte yimɓe makko omo jogii ɓiɗɗo o ɓe mbi e mariyam a waɗi huunde haawniinde maryaama aaya nogas e jeetati ya akhta haruna ma kana abuki amra asawin wa ma kanat ummuki bagiyan baɗum debbo haruna baaba ma wona gorko bonɗo nene ma no debbo pijowo maryaama aya nogas e jeenayi fa asharat ilayhi qaalu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiyan o maandini cukalel ngel ɓe mbi holno kaaldirten e tiggu maryam aya capantati qaala inni abdullahi ataniya kitaba wa jaalni nabiyan ko nden cukalel ngel wi komi gollowo cettiniɗo allah allah ruki kam deftere o waɗi kam nelaɗo mariyam aya capantati e goo wa jalani mubarakan ainama kuntu wa ausani bisalati wa zakati ma dumtu hayyan kala ɗo mbawmi wonde o duwani mama mi o yamiri kam kaadi gurdamam njuulu e zakkat mariyam aya capantati e ɗiɗi wa barra bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan kam e moƴƴere faade e nene am o mi pidduɗo saka basɗo mariyam aya capantati e tati والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا kadi yo jam won e am gila ñalawma mo jibinami ha ñalawma mo maymi ha ñalawma mo ummittomi mariyam aya capantati e nayi zalika isa maryama قول الحق الذي فيه يمترون كو اووني عيسى بي مريم كونغول غونغا مو بيشيكيتيو انبياء سوره نوغاس ايغو اي تشفاندي جيناي ايغو والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها wabnaha ayatan lil alamina o mariyam dennoɗo ndewagu mum en gutti e makko hendu gurdam umindu e men mbaɗɗen bo konko e ɓiyiko geɗal e kawis wonde e weeyo aduna miijo e tesko aya capanɗe jeenayi e goo isa ko ɓi mariyam mo annda gorko ko miijo allah woni sababu jibineede isa isa ko maande wona tan yahuda en kono ko maande leƴƴi fof isa wartorde walla fuɗɗorde maandeji keddiɗi fof ko adiyi nde eɗen mbiya isa woni maande jeeɗiɓere taw en kaalino maandeji jeegom ma en ji joni noon holno isa woniri wortorde walla fuɗɗorde mandeji keddiɗi ɗi fof mande goo comcol pewal suura jeeɗiɗi aya nogas e jeegom alquran isa linjila goo korantenaɓe suura goo aya e capantati ko kanko haɓɓodiri on e isa almasihu gontanɗo en hakkilantagal giwgal e allah peewal senare e ndimagu miijo aya e capantati haalama ɗo wonde isa almasihu woni ñawore men ɗiɗi korantinaɓe suura joyi aaya noogas e goo mo meeɗa bakkudinde o o watti ɗum bakkat ngam amen mbele kaɓɓodiral amen e makko ngal amin gonta peewal ɗo allah miijo e naamne aaya noogas e goo isa mo anndano hay bakkat gooto wonori ñaawoore men o woni comcol men peewal holko woni maandi ɗum to men njawten yeeso maandi ɗiɗi ɓere laanaka suura noagas e jeegom aaye temedere e sappo e jeenayi alquran hono no nuuhu e galle mum dendirano haa ndaɗi e ilam ɗufam ɗam e nder laanaka ni ko hono noon isa ardi dandude aduna o e bakkatuji mumen macca suure goo aye sappo e jeetati ha nogas e joyi aye sappo e jeetati isa almasihu ko ni jibinira yumma makko hono mariyama ko jam jamo yusufa wonno hade makko resede ruhu ceniɗo o waɗimo koriɗo aya sappo e jeenayi yusufa jam jamo makko nde wonno ko neɗɗo pewɗo añi bonnude inde makko miiji serde mo tawa hay goto tinani ay nogas nde ɗum woni e miijo makko maleyka joomiraaɗo feeñanimo e koyɗol wiimo aan yusufa taanum daawuda woto hul hurtinde mariyama ngati ɓinngel o saawi ngel iwi koye ruuhu ceniiɗo o miijo aaye sappo e jeetati haa noogas ɗum hay batte ko seerti e suura nogas e goo aya sappo e jeenayi alquran aya nogas e goo mo o jibin ɓiɗɗo gorko ginnira ɗum isa ngati ko on jogori dandude leñol mum e bakkotuji mum miijo e tesko aya nogas e goo ɗum ko finde gonɗinde wonde isa ari tigi ko dandude yimɓe e bakkotuji mumen aya nogas ɗiɗi ɗum fof ardi ko beele ɗum ɗo ko jomiraɗo o rewnuno e hunuko annabi o ina timma aya nogas e tati ma bomri ndi ɓamreedu jibina ɓiɗɗo gorko mo innire emmanuel ɗum firtata ko allah ina wondi e men miijo tesko e namne aaye nogas e tati o aaye ummi koye esaya suura jeeɗiɗi aaye sappo e nayi tawreta muusa windama gila temedde jeeɗiɗi ndungu walla mbiyen hitande ko adi jibinede isa nde janginta hollirta ko wonde maryama anndano gorko waktu mo isa jibina o alquran holliri ɗum kadi e nder nokkuji kewɗi hono suura tati aya capanɗe nayyi e jeeɗiɗi aya nogas e nayyi nde yusufa fini waɗiri no maleyka jomiraɗo o yamirirno ɗum ni o hurtini mariyama aynogasijoyi kono o rendani e mum leeso haa nde jibini ɓiɗɗo gorko o inniri ɗum isa goo piyerre suura tati aayi sappo e jeetati haa nogas aayi sappo e jeetati sabu almasihu o e hoore mum maayi gootol ngam bakkotuuji mbele artirde on e allah kanko pewɗo ngam o ñiɓe ɓe to bange ɓandu o warama to bange ruhu o wurtinama ay sappo e jeenayi ko on ruhu kadi o yeyniroyi ruhuji cokaɗi aya nogas lundinoɗi e jamanu nuhu ɗi allah muñanno ko juuti tawi nuhu ina fewna laana ɗo yimɓon seeda dandirano e ndiyam manan pittali jeetati maande tataɓere sadak suura capantati e jeeɗiɗi aaye temedere e jeeɗiɗi alquran hono no sadak jawgel maayde mum lomtori maayde ɓii ibrahima ni ko hono noon maayde isa e feŋirde nde lomtori ko men bakkatuji woni eɗen poti yaade jeyge kono isa ƴetti kuugal bakkatuji men e hoore mum mbele eɗen njaafe kadi njehen aljanna isa woni o sadaka mantiniɗo suura capantati e jeeɗiɗi aya temdere e jeeɗiɗi alquran ƴeew yohanna suura goo aya nogas e jeenayi janngo e mum o yi'i isa ina ara e makko o wi'i jawgel allah momtoyel bakkata adun ngel nana e goo korantenaaɓe suura sappo e joyi aya tati ha nayi aya tati jettinmi on ko kabaru ɓurɗo fayidinde mo kemmi o almasihu o mayri ko sababu bakkatuji men e wonande bindi ɗi aya nayi o ubbama kadi o wurti e ñalawma tatiɓijo o e wonande bindi ɗi maande nayaɓere ƴiƴam suura jeeɗiɗi aya temdere e capan tati e tati alquran honono ƴiƴam momtanoɗam e dammude galleji yimɓe israel haa addani maleyka maayde o rewde e galleji maɓɓe ɓenna woppa dikkuru maɓɓe kadi warya dikkuru fof ndu tawnoo e nder galleji misre naaɓe wondunoɓe e firawunu ko hono noon tigi ƴiƴam isa dufnuɗam e waktu o feŋa o ɗum addanta maleyka ñawore jeyge o rewata e men kadi o yaafo en o rutto o rokka en gurdam e aljanna ha abada jettoɗe godani isa ƴeew goo piyerre suura goo aya sappo e jeeɗiɗi haa sappo e jeenayi aya sappo e jeeɗiɗi tawde mo ewnottoɗon baaba o ko ñaayirowo gooto fof e golle mum mo yimɓe fof poti e yeeso mum o nguure e kulol allah kaaddi jillu mon e aduna aya sappo e jeetati e nder ɗum oɗon gandi wona geɗe ɗe ndumaki no kalis walla kangeni cotire ɗon e gurdam bolle puyɗe ɗam donɗon e taniraɓe monɗam aya sappo e jeenayi cotire ɗon ko ƴiƴam almasihu korsuɗam ɗam no ɗam jawgel ngel ala ella ala tuundini e barahuta en suura jeenayi aya nogas e ɗiɗi e wonande sariya o ina wayno ko ƴiijam laɓɓinta huunde fof te so ƴiijam rufaani yaafuyo woodaani maande joyoɓere jime almasihu suura tati aya capanɗe nayi e joyi alquran jimi ɗe hono jaboura ɓemi haalande en gargol almasihu fodde temedde ndungu ko adi garagal makko e suura tati aya capanɗe nayi e joyi alquran eɗen gandi isa ko almasihu konngol almasihu ngol firata ko cuɓaɗo ƴeewen e nder tawreeta holko ɗum firata toon e sayi suura capanɗe jeegom e goo aayi goo ruuhu ceniiɗo haa abada joomiraaɗo ina e dow am sabu mo aldaa e keerol happu o suɓimaami ngam anndinde miskineeɓe kabaaru moƴƴo o eeyi o neli kam mbele mi leltina ɓerɗe ɓeen ɓe ɓerɗe mumen cokki mi habra jaggaaɓe ndaha ɓe dandoore mumen kadi e ɓeen jagganooɓe ene coka habrude ɗumen kaɓgol e koye mumen miijo e naamne aaye goo ɗo en njii allah suɓii iisaa anniya mo alda e kerol ruhu ceniɗo o sembolini isa hono e nder sura ɗiɗi ay capantati e jeeɗiɗi alquran ɗo esay haali temedde jeeɗiɗi ndungu ko adi jibinede isa ƴew macca sura tati aya sappo e ɗiɗi ha sappo e jeegom haa e sappo e ɗiɗi omo jogii ñorgo e junngo makko ma o wes gerngal makko o renndina gawri makko e nder fawru o duppo guufi ɗi e jeyngol ngol ñifataa aaye sappo e tati nden tan isa ummii galile ari yordan to yaaya mbele yaaya ina baptisa ɗum ay sappo e nayi kono yaya sali wimo bele wona ko min foti arde e ma yo a baptisam an ngara aya sappo e joyi isa jaabimo wi jab woora noon e o saha ngati ko noon timminirten ko allah yamiri ko fof nden tan o jaɓi aya sappo e jeegom nden isa baptisama ƴeŋi ɗon e ɗon e ndiyam he tan asman udditi o yi ruhu allah o ina jipporo no fondu ni ina juuro e makko maande jeegoɓere yunus suura capanɗe jeegom e jeetati aya capanɗe nayi e jeetati ha capanɗe joyi alquran macca suura sappo e ɗiɗi aya capantati e jeetati ha capanɗe nayi e ɗiɗi aya capanɗe tati e jeetati caggal ɗum woodi sariyankoɓe e farisa en wiɓe mo ceerno amin jiɗi mbaɗanamin kaabisa aya capantati e jeenayi o jaabiiɓe o wii yonta bonɗo janfiiɗo allah o nana yiloo kaawisa kono woorti kaawisa annabi yunus o o heɓataa hay gooto goɗɗo aaye capanɗe nayi ngati no yunus waɗiri jammaaji tati e ñalawmaaji tati e reedu liingu manngu hee nii ko noon ɓi neɗɗo o waɗirta jammaji tati e ñalawmaji tati nder leydi aya capanɗe nayi e goho ñande ñalgu ñawore ma worɓe warɓininoye gummodo e oɗo yonta liɓo ɗum ngati ɓe mbatima koye maɓɓe nde ɓe keɗi jeyngal yunus nde ndenne dey gonɗo ɗo o ɓuri yunus aya capanɗe nayi e ɗiɗi ñande ñalgu ñawore ma debbo laamiɗo worgo o ummodo e oɗo yonta liɓo ɗum ngati o iwi ko haa to leydi haaɗi ngam heɗade hakkilantagu suleymani ngu ndenne dey gonɗoɗo o ɓuri suleymani miijo tesco e namne macca suure sappo e ɗiɗi aya capan tati e jeetati ha capanɗe nayi e ɗiɗi ɗo en ji wonde isa wi kadi yunus ko maande wonno holno wonirno maande o wonno ko maande sawdodirnde e isa yunus wonno ko natal eko hebno e isa e waktu mo o wonno e reedu lingu wayi kono ko maynoɗo ni kono ñalawma tataɓo o allah yamiri lingu ngu yo tuut yunus e dow leydi jordi ɗum way kono yunus wurti ko e nder mayɓe hono ni isa mayruno e nder yanande caggal maayde makko e feŋirde batte bakatuuji aduna o fof kono ñalawma tataɓo o allah yamirimbo yo wurtin maayɓe hono no wira e nder suura tati aya capanɗe joyi e joyi alquran e goonga laaɓɗo huunde ɓurnde mawnude e ko unesco nani goonga kadi laabɗo huunde ɓurnde ko suleymani ko nani huli on ko isa ko o cubaɗo e nder annabaɓe e gonga celluɗo tolno makko ina ɓuri darde annabi kawtodiral joni noon ƴeewen rendinde ko haalayi isa ko kadi ndendinen e rabbi kinaare no isa timminiri mandeji jeegom jawtuɗiɗi so ɗum yawti tongen ƴeewen ko ɗum woni ɗomen enen fof isa ko annabi mo ganduɗa goo ummi ko e debbo mo anda gorko ɗiɗi o wiyete ko konngol allah tati o wiyete ko miijo allah nayi o waɗi kawisaji joyi o wiyama ɓiɗɗo laaɓɗo jeegom o wiyama yurmede allah jeeɗiɗi o wiyama almasihu jeetati o semburinama ruhu ceniɗo jeenayi o wurtinama e nder mayɓe sappo ko gartoyowo ɗum noon ko wattan annabaɓe kadi ndendinen e raɓi kinare honono isa timminirno mandeji jeegom jawtuɗɗi isa wonti comcol pewal men beele keɓen yaafuya allah kadi mbawen darade e yeeso allah e ñawore ɓuri ko darotoɗen e yeeso allah enen fof eɗen gondi e bakkat isa wonno laana men sabu o ari e leydi beele o danda en e ñawore allah e dow bakkutuji men hono no laana ka dandirno nuuhu e galle mum e ñawore allah e bakkat aduna o ko wonno sababu ilam ɗufamɗam isa wonno on sadak mantiniɗo nde o maayi e yolnde men mbele kadi eɗen keɓa yaafuye allah kadi njehen aljanna ko ƴiiƴam isa dufɗam e feŋirde nde haɗata malayika maayde o nawde en jeyge isa ko almasihu podanaaɗo cuɓaaɗo joomiraaɗo honoon yunus wonirno e nder reedu liingu hakke balɗe tati e jammaji tati ni hono noon isa wonirno e nder leydi fodde balɗe tati e jammaji tati ko adi nde omo wurtina mayɓe ko adi eɗen gudda ndaren kadi ayeji sappo e ɗiɗi e nder tawreta annabi esay windi ɗum ɗo temedde jeeɗiɗi ndungu ko adi jibineede isa esayi suura capanɗe joyi e tati aya goo ha sappo e ɗiɗi goo hol gonɗinɗo kabaru men o hol keptinɗo junngo jomiraɗo ɗiɗi o mawni e yeeso makko no lekki famɗuki sembe ni no puɗi jaltude e leydi jorndi ni o moƴƴano mbaadi o alano darja mbele fottude ndaarɗi men e makko alaa fof e mbaydi makko ko welno en tati ko o gañaaɗo mo yimɓe mbeddi ko neɗɗo tampere gowɗo mette o nanndi koye neɗɗo dungtaaɗo ko o gañaaɗo en gonndaaka mo nii nayi ndenne dey ko mette men o roondi ko tampere men o e rimdi e hoore makko enen nangirden mo no pawaɗo kuugal mo allah fi lesɗini ni joyi kono o yuwira ko nde goofi men o moññira ko nde bonandeji men kuugal timminowal en ngal fawa ko e makko ko gañande makko cellirɗen jeegom enen fof gonnoɗen ko e duudade no dammuli ni gooto emen fof rewno koye laawol mum te joomiraaɗo o fawi e makko bonande men enen fof miijo e tesko aaye joyi haa jeegom ɗo en njii iisaa maayi sabaabunde bakkatuuji men bakkatuji aduna o fof fawino ko e dow isa nde o mayinde aye jeeɗiɗi o leptama o lesɗinama kono o moɓɓitani hunuk o wayi kono dammuwol ɗowangol ngam hirsuyeede ni no mbaalu mumɗungo e yeeso tonguɓe ɗum ni kono o moɓɓitani hunuk miijo e namde aye jeeɗiɗi ɗo en jii isa wano kono jawgel ngel ni ɗum ne ko jawgel allah diwtowel bakatuji aduna linjila yohanna suura goo aya nogas e jeenayi aya e jeetati o ittira ko lebte e kuugal e yonta makko holi hen gondade e wonde o ittama e leydi wurɓe ɓe o fiya sababude goofi yimɓe am miijo e tesko a e jeetati ɗo en njii kadi isaa maayi batte bakatuuji yimɓe ɓee kuugal jogornongal faweede e dow yimɓe sababunde bakatuuji mumen kono isaa ƴettii kuugal ngal fawanii en e dow hoore mum a e jeenayi o ubbidaa e bonɓe yanaande makko wadda e galo hay so tawi o meɗani wadde ko buni kala bantayagal meɗani yaltude e hunuko makko ay sappo kono jomiraɗo welanoma moñirde mo mette caggal nde waɗi wonki makko sadak bakatuji mao dañ iwdi o jutna balɗe makko o moƴƴina sago joomiraaɗo e juuɗe makko miijo e tesko aaye sappo ɗo en njii wonde iisaa wontii sadak joɓtoor bakkatuuji aduna o hono noon daabaaji ngonirnoo sadakeeji joɓtoore yimɓe aaye sappo e goo caggal nde mette fittaandu makko ngasi ma o haarnu jiiɗe makko carwoowo am peewɗo o ma wat haa heewɓe nanngiree feewɓe rewna ɗum e ganndal mum mo o roondo bonanndeeji maɓɓe miijo e tesko aaya sappo e goo isaa roondiima bakkatuuji aduna o fof aaya sappo e ɗiɗi ko ɗum waɗi ma mi rokkumimo geɗal e hakkunde mawɓe ɓee te ma o feccide geɗe konaaɗe ɗee e jom baawɗe en sabu ko kanko e hoore makko rokki wonki makko o maayi o hisna e woofoɓe ɓe sabu o rondima bakkatuji yimɓe hewɓe o ñaganima woofoɓe ɓe miijo e namde aya sappo e ɗiɗi en jii kadi e mayde makko isa rufi gurdam mum batte men o rondima bakkatuji aduna o fof eɗen poti teskade wonde ɗum windama fodde temedde jeeɗiɗi ndungu ko adi jibineede isa ko allah hoddirno ɗum noon maayde isa e dow feŋirde nde wona maayde gacce kersa ko anni e allah wonno isa ko potnoɗo maayde ayeji jeeɗiɗi e nder sappo e ɗiɗi aye ɗe kolliri wonde isa maayi batte bakatuji aduna o ko ɗum wonno musiba gadano e garagal makko e aduna o jibinira ko beele o wona sadak mantiniɗo kadi wattan bakatuji aduna o ɗum noon holko woni mana ɗum ɗo fof wonande en tawde ɓernde aade duumi ko e bonande suura sappo e ɗiɗi aya capanɗe joyi e tati alquran en mbawata hebde nadde aljanna mbaweten natirde aljanna tan ko e yafuya e yurmede allah suura jeeɗiɗi aya nogas e tati suura sappo e ɗiɗi aya capanɗe joyi e tati alquran so wonano batte yurmede makko so gonga tawnoko en nuski en mbasi e nder suura sappo e jeenayi aya nogas e goo alquran isa wiyama yurmede allah hono no allah wiruno adama e joom suudu mum so ñaami e lekki kaɗaki ñamede ki tan ko mayoɓe ɗum o wawata tan ko wadde fodore makko kadi o fawa kugal makko e dow mabɓe allah wona penowo tawde woni neɗɗo fof ko bakkudinowo yimɓe fof ko mayoɓe jaha jeyge so tawi allah sakkanani en feere o waɗi ɗum o rokki en lawol sadakeji e nder tawreta beele dabaji ina maaya batte bakkatuji yimɓe caggal ɗum nde ha yimɓe tuubi kadi mbaɗi sadak dabaji ɗi nden bakkatuji jaafa kono koɓe mbaɗi ko yonata tan ko yaafuya bonande ɓennude nde ɓe mbatno wona ko fay arde nde isa ari o maayi batte bakkatuji men o mayri ko batte bakkatuji aduna o fof gila e ko yawti ha e ko hande ha ko aroyta mayde wonno ko kuugal baɗɗingal ɗo allah e dow bakkatuji men won ponnoɗo yobde ɗi isa goto yoɓiɗi ko ɗum waɗi eɗen poti ruttade e makko garen e makko bele keɓen yafuya ha mbawen